radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes al primer programa de la 14a temporada, l'edició 427 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us porta el boi millor de la música combativa, alternativa i reivindicativa de l'ama del pim-pam-pum, aquest programa que avui enceta la, la, la temporada 14 i que arriba a la seva edició 427. Els estudis de Radiotrama estan que bullen d'amics i amigues que ens han vingut a veure. Acaba d'aparèixer el Lara per aquí, però tenim el mestre Pollastre, l'Elia, la Marta i, i molts més col·legues que, este, que estan per aquí. I, I avui és un dia molt especial. Avui és un dia molt, especial, eh, molt especial, és un programa molt especial, ja que tindrà lloc la lectura de, del pregó popular i el xupinasso de la Festa Major de Sabadell. Eh, sí, per una festa major, feminista, popular i combativa, lliure de violències masclistes, la nit i els carrers són nostres. Contra aquells que volen una ciutat dormitori, omplim places i carrers. Torna la festa major, torna la Sabadell combativa. Per unes festes populars, per la ciutat, retrobem-nos als carrers. La nova normalitat som nosaltres. Sí, i nosaltres també som la gent del Pim Pam Pum, que avui doncs, eh, comencem nova temporada i el primer que farem, com sempre, després de, de, de parlar una miqueta de la Festa Major, perquè tenim moltes ganes de Festa Major de Sabadell, és presentar la gent que ens acompanya avui a la taula de, del programa. El primer s'ha presentat, aquest que ens ho arregla tot, de Mil Amors, aquest que ens fa que les màquines infernals funcionin, directe des de Bellpuig, la Gardela de Mollerussa, és el nostre estimadíssim <laughs> Ricky. Què passa, guapo? Ei, ben tornats! Bona Festa Major! Uh! Què passa? Doncs pues jo aquí, fantàstic. Mira, tenia moltes ganes ja de, de pim-pam-pum. Tenia la música preparada des de feia no sé quantes setmanes. <laughs> Cert. I, I bé, amb moltes ganes. I a més, començar el dia de, de la festa major amb lo del pregó i tal, és, és un goig. I tant, o sigui, i tant. O sigui que fantàstic. I tu què, Isma? pues molt bé, la veritat és que acabat d'aterrar com qui diu, encara situam una miqueta, però moltes ganes de tirar endavant una, una nova edició del Pim Pam Pum i això, com tu deies, eh, si a més a més hi ha la festa major de Sabadell de pel mig, molt millor. A la seva banda, un altre que no pot fallar mai, un altre que és un tiro fijo, un altre que fa trontollar els ciments de Can Capablanca, directe des de Sant Jaume a Ses però en denominació d'origen cast... Ai... <laughs> Barberà. Ja Barberà. és el nostre estimadíssim Manolaken. Què passa, guapo? Hola, penya, bona festa major. <laughs> quasi, quasi primer jardí sí, sí, sí, sí. De, de la temporada. Ja trigava. Deixeu-me deixeu, que us digui que, que no és que nosaltres fem el xupinazo de la festa major, sinó que la festa major s'organitza en base a que nosaltres fem el primer programa. Ah, eh? O sigui, això, això que quedi clar. I un, altre, <laughs> I un altre que està a la seva vora, un altre que tira tema també que fan reventar Can Capablanca, una enciclopèdia en potes de la música combativa, directe des de Barberà, però en denominació d'origen castellà, ara sí que ho diríem bé. És que és una mica lío, eh? Sí, sí, tot, sí. sí. Tot plegat. Masses denominacions d'origen. Oh. És el nostre estimadíssim Pou. Què passa, no. Pou? Doncs pues mira, molt content una setmana més d'estar aquí amb tots vosaltres, una altra temporada, i, i deixant dir-me eh, dir a mi mateix, dir-me... <laughs> Digue't, que, digue't, digue't. <laughs> Que el problema sempre és Sabadell i Terrassa, perquè són els únics que no tenen del Vallès. Que si Barberà del Vallès, que està allà al Vallès, Um, a veure, però això, això ho dius per, per les denominacions d'origen, no? Clar, i aleshores el pobre Isma es lia. Però Sabadell sí que té del Vallès. No diu Sabadell del Vallès. És la capital. Més, diu... del, més del Vallès no hi ha. <laughs> més del Vallès, mira, mira, mira el mestre ara t'ho dirà. I quina, quina comarca és Plegamans? No ho sé. <laughs> Plegamans del Vallès? Clar. Ah, sí, aquesta sí. I, I la moguda? La moguda... És una bona moguda. Eh, la moguda la que farem avui aquí. La moguda la que tindrem avui a Can Capa, clar que sí. Molt bé, doncs si us sembla bé anem de cara a barraca, no explicarem qui som, si no ho sabeu eh, informeu-vos, que ja fa temps que, que estem en antena, i el que farem serà començar amb tema zaranganos. Sí que és veritat que, que durant el programa farem una aturada per tal de que la gent de, de, de Can Capa i la gent que ha de fer el pregó doncs, puguin venir aquí i facin el xupinazo i tal, i, i ho retransmitrem i, i ho enregistrarem. I però tret d'això serà un programa d'allò més normal, no? Un... En principi sí. sí, bueno, sí. Els temes d'Arrangonos són espectaculars, sí. però també sí. és lo normal. És, sí. O sigui que sí. No hem de dir l'ordre, que és algo també supernormal. No, però si voleu començo, perquè oh, si ja, sí. si ja, <laughs> és ja algo normal també, no? <laughs> Vinga, va, Isma. Va, vale, doncs pues, pues mireu, si començo jo, començo amb, amb la meva criu, començo amb, amb la meva altra ocupació a nivell musical, són els Apaches, la meva criu, amb aquest grup de Genuí Rap Ballassà format pel Dani Castro, el Marc Palli i un servidor. Vam treure fa, fa uns dies un dels temes de l'estiu, sense cap mena de dubte, ja veureu que és un temazo fresquito, fresquito, acompanyades de manera magistral pel nostre col·lega Sae, Hombre, amb un any sí. El Sae, el Sae fot, un, fot unes veus tremendes de Ragamuffin, és un màquina amb això amb un instrumental espectacular del Malpalli, mix i màster del Melonaco. El tema més porta un videoclip d'allò més divertit eh, fet pel fet i, i editat pel SAE i us deixem perquè us refresqueu una miqueta amb aquest Mojate. Apache inside, fresquito con calor Viene fresco con tiempo y con dinero. La oportunidad de reventar el monedero. Si tu mente desconecta y tu cuerpo se relaja. Porque en verano el obrero también viaja. Es otro engaño, contentar al rebaño. En septiembre vuelve el lobo y con ganas de hacer daño. Pero esta temporada la voy a disfrutar. Son los momentos que me voy a llevar. Porque mueres cada día y solo vives en verano. Si no cambias el son reciclables. Sin ser los amos, y los responsables de la explotación en el estío, culpables. cause you not hold me en essència l'actitud de buscar moviment, onades de vestits al vent, a ritme de primers moments, el sol caient, somriures latents, mirades permanents brindant amb els signes del temps. Vides entre pàgines, converses per imaginar la música, les canyes, la collita, la vitamina, per moure els peus, per corejar les veus, de temes que ens han connectat al fons d'un mateix cel, un flash de gates roges, de tantes tardes boges, malucs que es mouen i discos de la troja sense fardar de dòlars ni de bicis cars. Saltar la roca és una aposta, el far i ens emborratxem a la llum dels estels. Vomitem seqüeles i pels nostres apuntem al cel. La terra ferma està en i sal, llimes amb ja tornar a concert. This is my yes, l'ànim de sang. It's hard to confess. Ritmes tropicals i llunes de mel trepitjant asfalt. It's too late to turn back now. Un ritme suau, plegat retrovisor i que la vida són dos rounds per pujar defenses, per engreixar tot el que penses, a la calor s'anima cert que ja podeu veure l'espectacular videoclip que, han fet la, que hem fet la gent de la, del Sapatxe a, a YouTube i a radiotrama.cat, que el tenim allà enllaçat, molt guapo, molt, molt fresquet i bueno, ja, ja heu vist que comencem amb una mica de, de ballaruca, de bon rotllo, amb aquests samplers tan ben posats pel Marpalli i amb els Sapatxe fent les delícies aquí al Pim Pam Pum. I escolta, el vídeo guapíssim, eh? així com en, en, en plano seqüència, la càmera cau a la piscina, no sé què, està... Sí, sí, la veritat està és està que ben currat. S'ho van, van currar disfrutar molt. Jo la veritat és que no vaig poder estar, malauradament, m'ho vaig perdre, però bueno, molt, moltes ganes de, de poder fer algun bolo amb els Apache i de poder tirar aquest tema per tota la gent. Clar que sí. Molt bé. Què, jo? Sí, sí. anem-hi, anem-hi. Ja, porto una cosa que indagant allí amb els com es diu, amb la plaga Do It Yourself, el seu sí. canal de YouTube, allí buscant a veure què hi havia. He trobat una, una joia. Ja sabeu que jo estic encisat amb, eh, amb la banda de Pols, sí. que els porto sempre que puc. Doncs avui porto una col·labora perquè són, són els Aullando a la locura, una cançó que es diu Cinta Pujos, amb la col·laboració d'un tal El Cutre i la Clara, que és la cantant de Pols. De Pols, ole. I és guapo, guapo, és rotllo cantautor. Com a primera, eh? Com a primera, sí, rotllo cantautor d'aquests que a mi tant m'agraden. I amb la... Bueno, ja escolteu, escolteu mm -hmm. perquè <laughs> és la canya. Som-hi. adentro escarbando mis deseos. Y a la locura le juré amor eterno. Y ya con eso le bastó y me llevó hasta el cielo. Me llevó hasta el cielo. Y sonriendo aliviada ascendió destrozando sus caras cuchillo en mano, recuerdos sus cadenas, no pudo aguantar más. Al darse cuenta que trago demasiada mierda, cuchillo en mano Mm. Fantàstica. Ben, ben, bona primera. Bona primera. Bona primera, sí, sí. Jo quan has dit pols i tal pensava, hòstia, ja. <laughs> no, no, no. És, de fort. És cantautors old school, això, digues. Ole. Sí, sí, sí. Fantàstica, fantàstica la troballa del mestre Tecles buscant ahir sota les pedres de Do It Yourself i... I tant, és que allà, plaga. to, allà tot el que tenen és canela, eh? La, la plaga, no? Sí, sí, sí, la plaga, tot, la distria... Eh, sí, sí, sí, tots sí. els grups que pillen, que treballen amb ells, és canela. Ole, fantàstic. Molt bé, doncs després d'aquest te bazarrangano del mestre Tecles, obre, obre la, la seva ronda, tira la seva primera bala al mestre Manolaken. Doncs sí, mireu, porto la meva primera tranquil·la i la última, després Perfecte. ja anem, anem cap a festa major. <laughs> És una amenaça? Us porto una... És una realitat. És una realitat, sí, és, és, és, és el que hi ha. Us porto una banda que es, que es diu Suaya eta Amar Rebel, eh, que és una banda de, de ragamuffin de, de Bilbo, que canten en, en euskera, i que ha sigut una, una troballa prou, prou interessant i us porto un tema que es diu Ongi Etorri Sankara Som-hi! Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux. I és, que, I és que per allà dalt fan de tot, eh? No? Si comences a buscar, cada cop hi ha més estils en, en euskera, més, vull dir... I tant, sí, sí. és una de les bandes on bull l'escena musical a tots nivells i, i, i molt bon exemple aquest d'un ragamuffin, un reggae ben posat així des de Bilbao, molt guapa. La veritat és que no sé el que diuen, però... és, <laughs> és veritat, no ens enganyem, no, no tenim ni idea del que diuen, però, però el, el ritme i la cançó anava... anava sí, parlen algú del, del, del Tomàs Sankara, d'Àfrica. Ongui Torri és sí. benvingut. Sí. Benvingut Sankara. I Sankara és Sankara. Sí. <laughs> en Osquera i en... És, i en... <laughs> sí, i, i, i en l'idioma que parlin allà. Sankara Quack. Vale. Vale, pues... Bueno, <laughs> a veure, Pau, què, què ens portes? Mira, estic molt content que començaré... Acabaré la primera ronda d'aquesta nova temporada uh, i també, jo què sé, és igual. Uh, posarem una cançó, una mica, baixaré una mica la marxa i posarem una cosa una mica més tranquil·leta, més cantautòrica folky. La primera i la última, tranquil·la, tu també? No, no, no. Per... Bueno, sí, ja veurem. Ja, la, la nit vale, és llarga. Ja el coneixes. I posarem una cançó d'una banda que es diu System Failure. O sigui, System no, System Failure. O sigui, la fallada del sistema, però no és sistema, System, sinó que és CIS. Um, CIS, de, de CIS. Exacte. Ah, no són, no són els que jo deia, doncs, no, eh? no, no, són no. els altres. O sigui, és CIS, Tem Failure. Ell, o sigui, CIS amb, amb C de casa. Sí, sí, sí. sí, sí. De, de CIS, de, de les persones que s'identifiquen amb, amb, amb, amb, amb, tal com han nascut, diguem, no? de, de la manera més normativa possible de, que se'ns ha inculcat sempre. Sí. Doncs, um, ehm, res, aquest és el nom i la cançó es diu Sticking Together i bàsicament parla doncs, de, de mantenir-nos juntes perquè així és com ens cuidem unes a les altres. Més o menys com una cançó d'un grup que sonarà més endavant, de, de que ens hem de cuidar les unes a les altres, doncs més o menys el mateix, però de System Failure. Ja. Catem-la, doncs. We say goodbye at the beginning of the night when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye, not knowing the next time we will meet and if there's a chance that we will be alive, cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful. Why you require most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. We have secrets, we have treasures, we have our plans, but they can never consequence. Cause we can't be sure how fucked up the state decides to react. So we burn, notes, encrypt our messages, and find it hard to trust every single person that we are desperate to love. Cause those outside our circles are always the enemy to us. And we don't know how far they will go with us this time. Tell each other that we love her whenever we can. Let's keep each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. Cause when we fall, we gotta stick together. We have to stick together. I see that you've been beaten. I see the cut you deep into your very existence. If you need to take some time, if you need to get away, we can all work together to find somewhere warm and try to stay. This will never be safe. This will never be easy. We will need to call our parents to let them know we're still breathing. But if we hold each other near every step of the way, then maybe it'll be better. Maybe it'll be better. So let's help each other that we love them whenever we can. each other safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all. Don't push the ones you love far enough for them to fall. Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together. Tremenda, tremendíssima. Mm -hmm. Aquest folk yankee que ens ha portat el mestre Pou. Sí, eh, és, és d'aquest folk així animat, que, que, que, doncs, que té missatge, de que diu... Vinga, bueno, el folk en general ja té molt missatge, no? És molt popular que no però eh, les cançons populars també tenen un missatge normalment. Fora de micro deien que de vegades són cançons més aviat tristes, però que Depèn. també fan com, com aquesta que acabes sí. de tirar molt més animada, no? de, de juntem-nos, d'estiguem juntes i de I, i endavant. tot, clar, és I que si, si ens cuidem unes a les altres és quan les coses tiren endavant i podem canviar les coses realment. Així és. Molt bé, molt, bona, molt bon consell del mestre Pou, molt bona filosofia aquesta, la de, la de mantenir-nos juntes i tirar endavant. Eh, és torn de que passin ara pel pim-pam-pum al Residència, els nostres amics de Manlleu, que fan les delícies amb el seu rap bailongo. Han tret una merda nova, que està, està impressionant, ja veureu. I a més, el, el Ferran i el Naïm han recuperat el que fou fundador del grup, ara fa gairebé 9 anys, juntament amb el Ferran, el Kevin Rodenas. Venen molt fortes i molt ben acompanyades pel Xerar 58. Oh, aquest l'havien portat aquí últimament tot el que toca ho converteix en màgia i si a més a més ve de, de la banda de, dels de Manlleu és, el, el triomf està assegurat. Això que ara escoltareu és un altre dels temes de l'estiu, algunes fa dies que no parem de cantar-ho i de ballar-ho i han volgut celebrar que tornen a la càrrega amb un tema fresquet, un autèntic tema zarrangano amb un videoclip espectacular, direcció i gravació a càrrec de, de la Laura Domènech. És un tema que dedico molt especialment a la meva estimada companya de vida, a la meva estimada Noelia, que avui no ha vingut aquí. i enviem, com sempre, una cançó i un fort petonet i també una forta abraçada a l'Eri l'Eric, que tampoc ha pogut estar avui entre nosaltres. Us deixem perquè us ho passeu bomba amb aquest ska Punky Town. Som-hi! de sound de la polis. Uh, uh. Que els picos ja estan aquí i és verica educat el que porto dins el cap i s'arriba a la madera. Sempre cap. I hit the road, Jack. Sarandonga in the night. Posa'm una altra ronda. Hòstia, tio, comença ja a anar una mica peta, tio. Jo vaig amb zigassada, tio. Vaig amb puto zigassada. Però... Hòstia, nano. Però què? Anem a pillar una Delirium Trevens amb el Residència aquí partint la pan al pim-pam-pum i ara mateix volem aprofitar per enviar salutacions molt especials a la nostra audiència de Berga i del País Valencià, a la gent de Ràdio Pinsania i Ràdio Activa, que, que són llocs on, on per sort tenim, tenim la sort de poder, de poder sonar i ens fa molta tant. il·lusió. I a més a més volem, perquè que sapigueu que estem a la Festa Major de Sabadell. Vale? Doncs aviat arribarà el xupinazo i, i la, la lectura del pregó, però mentre arriba o no arriba us explicarem que, que, que, que, que el que el programa de Festa Major començarà, comen de fet comença avui, però el que donarem serà a partir de divendres, vale? divendres la programació de baraques és la primera nit a les baraques de d'Aleix Macià, i durant el dia tindrem la Sound System de Trappist Sound, i tampoc no pot faltar la marxa de torxes amb el Comitè Feminista de Sabadell. A la nit concert de Projecte Flux i les Bajas Passiones i per, per escalfar l'ambient tindrem l'espectacle de foc de les Bruixes del Nord. Això serà el que donarà de si divendres. Durant tot el programa anirem donant tota la, tota la informació de, de tots els dies. Uh -huh. i... A cada ronda un dia, no? Exactament. I, I ara que ens ataven la segona, pues, pues ja, pues ja hem tirat la, el primer dia, el primer dia fet i ara, el que ve a continuació és el segon tema de, de la segona ronda del Mestre Tecles. Després del teu festivalaco, ara jo... <laughs> o sigui, també porto un, un, un tema zarranga, no? però amb el to una mica més baix. Bueno. És l'Anarza, oh. eh, el nostre amic de, de Granada, de Granà. amb la col·laboració de, de la Helena Mena, que participa en moltes cançons de, de l'Anarza. Avui tornarem a Andalusia. Ah, amigos, sí, sí, el Pizu segur, perquè mm. Mm-hmm. tre està traient, presentant material nou. O sigui... Així és. Però bueno, primer, primer de tot, el hip-hop de la Narza amb la col·labora de l'Helena Mena, una cançó que es diu Narila i que la van fer pel, en commemoració del 8M passat, sigui, la temàtica ja us podeu imaginar que va de per ahir, i res, canya. Som-hi! En la sala 3 de los estaba planta un hospital nació una vida, una bebé normal y sana nacida en España llamada Narila. Su familia la esperaba con globos rosas en la salida y le hicieron un pendiente como es normal en una niña recién nacida. Ella creció dejando a las muñecas, bebés y cocinas de lado porque la traía más jugar a los juegos que tenía su hermano. Sus padres al darse cuenta de esto se preocuparon, pues no enseñar a una niña pequeña a ser como una madre parece que es malo. Le pareció raro cuando el colegio vio diferencias fatídicas, cuando al no ser como otras niñas tuvo que soportar soportar mil críticas. Su profesor la habló de hacer actividades físicas. Su hermana apuntada a fútbol y ella a gimnasia rítmica. Días más tarde sus padres salieron y se quedó con un familiar que le preguntó si era tan bonita porque no tenía un novio ya. Y sin más meditar, durmió en su cama y sin ningún cargo de conciencia. Esa noche le arrebató la infancia y también la inocencia. Déjame salir, no puedo más. No aguanto este dolor. Mi único delito es ser mujer. ¿Qué culpa tengo yo? Los años pasaron, pero se ve obligada a cuidar de cómo se vista, porque si no sus compañeros de clase le hacen bromas sexistas. O el día que dijo ser feminista y le dijeron que ya vi igualdad. Que nada es machista, no insista, así deja ya de exagerar. Pero no es verdad, quiere ser ingeniera y nadie la toma en serio. Le dicen que es una carrera de hombres, que pruebe mejor estudiar magisterio. No tiene remedio, como cuando aceptó que ya era bisexual. Nunca se lo dijo a nadie, tampoco a sus padres, por miedo a que la miren mal. En la realidad, como el hecho de que se enamorara de un compañero que días más tarde pediría fotos para aprovechar de todo su miedo le dijo Si no quieres que las vean todos tienes que hacer todo lo que ahora yo quiero Y así terminó, violado, obliga de tirada como un objeto al suelo Muerta de miedo se sentía sucia, dolorida, perdida y cansada Se sentía culpable de lo que pasó, por eso decidió mejor no contar nada Pero todo cambió cuando notó que según pasaban las semanas Algo en ella había cambiado, pues estaba embarazada Déjame salir, no puedo más, no aguanto este dolor mi único delito es ser mujer. ¿Qué culpa tengo yo? Hay veces que la realidad supera la ficción, pues le dijeron que abortar no era su decisión. Así fue como dejó sus estudios y también su ilusión. Prometió darle a su pequeño una vida mucho mejor. Ella ahora es camarera, limpiadora y cajera en un cutre bar. Soporta clientes borrachos que colman el vaso, hundido en su precariedad. Se siente un fracaso con un sueldo bajo y trabajando sin parar. Su compañero de trabajo lo sabe y se intenta aprovechar. Día tras día se veían para juntos hablar y beber. Hasta que un día le dijo que si ella quería podía vivir junto a él. Narila no le gustaba la idea, pero su situación lo obligó a ceder. Y aparte de todo lo anterior, como ama de casa tuvo que ejercer. Pero este ser sustentaba un tiempo. Bebía y volvía violento. Llegaba a la casa de madrugada y la despertaba estaba con ganas de sexo. Nanila salió corriendo, agarró a su hija y la alejó de esto. Con valentía fue a comisaría y pidió una orden de alejamiento. Hasta al enterarse corrió cabreado, empezó a buscarla por todos los lados. Hasta que dio con ella y con una botella golpeó su cabeza alocado. Cristales ratos y sangre a su lado. Una puñalada que entró en el costado. Para cuando llegó la policía y la ambulancia, su vida se había apagado. Déjame salir, no puedo más. No aguanto este seré mujer, ¿qué culpa tengo yo? De que le pongan precio a mi valor. A mi manera y así es como termina esta canción. Fantástica, fantástica el temazo de Anarce a més ben, molt I tant, i lletres punyentíssimes com sempre. Com sempre. Un espectacle. I, com, I gairebé com totes també té videoclip, la sí, eh? cançó, eh? o sigui que molt, val molt la pena. Molt bé, doncs una, una forta abraçada a la gent de Granà, a la Narce i companyia i, i seguim aquí al Pim Pam Pum, segueix la música combativa, això no s'atura, després del temazo del Mestre Tecles arriba el del Manolaken. Què ens portes, bonic? Mireu, us porto a les, a la Saquelarre. S'ha acabat la tranquil·litat. S'ha acabat, comença el punk. A, ah, ho, ho havies promès. Ho havia promès i, i era, era cert. I lo prometió dos dudar. Quina que la reportes? Llavors portes Porto a, a, el, de Tenerife. A Aquelarre no? des de Tenerife, ah, aquestes companyes també amigues dels Tenso, d'Escalopendra, tota aquesta gent que, que publica des del, des del segell aquest que es diuen eh, Hermano Mono. L'Hermano Mono, correcte. L'Hermano Mono i que he descobert que tots toquen amb tots, pràcticament. O sigui, i us porto un tema que van treure fa, fa molt poquet, que també té videoclip i que es diu Jimmy. Enxufa-la! Enxufa-la! Ben tornat, mestre Mano Laken, ben tornat amb les teves guitarretes, amb la puncarrada que ja trigaves a tirar, la segona bala ben ben tirada. <laughs> Hi ha hagut un puntet final que gairebé ha sigut un solo, eh? A sí, tu, tu, tu, sí, sí, sí. Ui, ui, ui. Ho fotien xixilla, eh? <laughs> Sí, sí, allà des de, des de Tenerife, aquesta penya d'Hermano Mono amb Tenso, Escolopendra i, i Aquelarre, la veritat que estan fent estàs fent una escola de punk que ara mateix jo és de lo... De lo milloret. De lo milloret que estic sí, escoltant, sí. la veritat. I tant, i tant. Ben vist, ben vist, mestre Manolaken. Pues, eh, després de la cançó del mestre Manolo, tornem amb una mica d'informació sobre la festa major, si us sembla bé. Doncs sí, mira, eh, us expliquem una mica el que passarà el dissabte. Eh, per començar, la ruta urbana amb el Comitè Feminista de Sabadell i la regadora de Sabadell, que surt de la plaça Clara Campoamor. I a continuació, a l'Eix Macià, ple d'activitats per passar el dia sencer, hi haurà un taller de castells amb els saballuts, i també activitats infantils i d'aigua amb la, la llar del vent i bon vermut i la sortida del Visitapa. Ja a la tarda hi haurà un taller de danses amb les dansetes i després ballada amb glam folk. També hi ha el Correbars, com cada any, dels destilats per la festa, que surt des de Can Capablanca mateix. Uh, no podrà faltar tampoc Bollywood amb el centre Asana, uh, que serà l'Eix Macià i ja a la nit eh, concert amb els amics de, de Tombaga Copla i la Social Dysfunction i el foc dels Sentinelles Arquemis. Tot això el dissabte de Festa Major a Sabadell. <laughs> Molt bé. I, i després d'aquesta info anem ara amb la, amb la darrera cançó de la segona ronda que la tira el mestre Pou, que portes, sí. guapo. Doncs mira, ara el Manolo estava explicant que hi ha una nova escola de punk, no? vull dir, una secció que, que s'ho estan currant un munt i estan fent molta música i m'ha vingut directament al cap una imatge que ha sigut un camp ple de pedres i jo crec que si hi ha noves escoles de punk també és gràcies a que el camp estava ple de pedres i les primeres <laughs> pedres uh, del punk de per aquí podríem dir que van ser un d'ells Pixamandúrries. Així és. Uh, una banda de punk català que, que ja fa uns quants anys, que eren dels 90 o així, però bueno, ja van anar marcant que costava. Uns clàssics. Sí, la veritat és que no és dels 80, és, és una mica més avançat, però Um, crec que van picar molta pedra i van abonar molt al camp perquè després poguessin sortir mo coses molt ben parides. No em vull posar a discutir, si, bueno, si voleu podem discutir-ho, d'on són. Discutim, discutim. Sí? Fem el primer jardí, el podem... Eh. D'on són? De Terrassa o de Sabadell? <laughs> jo diria que... Si són no, de la capital, són d'aquí. El problema... <laughs> la capital de què? Del Vallès. Del Bages. <laughs> Vaja, home. El... <laughs> Al Verges ah. fan, fan la Patum, no? Ah, no, que és el Berguedà... O si treguis bueno, a la gent de Ràdio Pinsania... A partir d'ara ja ah, no sonem a, <laughs> a Berga. <laughs> Fins aquí ha arribat la nostra col·laboració. doncs bé, us posarem, de fet, una de les uh, cançons més clàssiques de, de Pisa Mandúrries que, que no ha sonat pel que he vist al registre. Segur que ha sonat alguna altre Mal cop. Fet perquè, perquè no tenim la base de dades amb tot complet, perquè hi va haver èpoques amb llacunes, diguem-ne, així és. <laughs> I res, posarem una dels pilars d'aquest de, grup, com és Quina vida, que et descriu com la vida té tot de tapes i totes són una puta pastifada. Som-hi. <laughs> I és que Sabadell està de festa major, com, com el temazo que, que ha tirat el mestre Pau, que també era força, força animada, força bonica. Sí, bueno, bonica... Sí. <laughs> li, fotien, li fotien. No, sí, sí, i tant. Pixamandúries. Bueno, la veritat és que aquí a sota, a Can Capablanca, s'està gestant alguna cosa més que... estan que a punt de començar el, el, el Quinto Trago. El Quinto Trago sí, Efectivament, sí. estan fent les fileres, a punt de, de donar inici a aquesta cursa. Això és en, en vivo, que... i, en vivo i en directo, eh? Sí, és una cursa en la qual l'equip que, mm. que abans acaba tots els quintos guanya. Aleshores, Cadascú té un quinto, no? és el sí. següent per torn, el primer, el segon, tu, tu, tu, i el, Fins sí, i sí. hem d'aconseguir que tothom s'hagi begut el quinto abans que l'equip contrari. És un quinto col·laboratiu, no? Sí, sí, sí. <laughs> És curiós que aquí a Sabadell li diguin quinto trago, eh? I no li diguin quinto glob. Quinto. Bona aquesta. Això què, què? A Terrassa es diria Bona Quinto Glob. A Terrassa ja Quinto Glob, segur. Però perquè Sabadell és veritat que també té molts barris de, de persones immigrades de l'estat espanyol i d'altres territoris que, que fan que el català i el castellà convisquin molt. Claro, claro. Que nosaltres des d'aquí, evidentment, tac, defensem el català, però si tu te'n vas a Camputxaner o te'n vas a Canorià o tal, per escoltar sí. català costarà. Mm, te'n vas a Barberà... I també costarà. <laughs> I també costarà. Estàs insinuant que és una barriada de Sabadell? No, no, no. no. <laughs> Mai, això mai. <laughs> això, això sí que no, que ens tallant el coll, sí. bueno, què? Seguim de cara a barraca? Anem a... Vinga, tercera ronda ja, Comencem no? ja a arribar a l'equador del programa. Guitarretes? Guitarretes, sí. Bé, bé, bé, Seguir una miqueta l'estela que ens ha deixat el mestre Pou. The Lockout és una banda de punk rock quebequesa de Montreal i liderada per la dinàmica Marta Rohan, la banda porta activa a l'escena local així com a la resta del Quebec des de fa uns quants anys i han gravat i han registrat eh, i llançat tres EPs de manera independent, Do It Yourself. Del Quebec, eh? Sí. Ah. Sí, mira. No sé per què, com t'ha vingut això. Eh? Va casualitat, eh? Vaig estar-hi i tenen, tenen bona merda, tio, allà també, ja I veureu. Vas, I vas trobar la paperera, no? Perquè si ho han gravat, ho han enregistrat i ho han llançat, o sigui, aleshores tu vas a buscar, buscar una bessura algo mejor i vas trobar això. No et però, pensis que em va costar, eh, trobar Però allà al Quebec no hi ha papereres, eh? Està tot supernet. No, no Clar. tiren papers a terra. No, no. Aquesta és la diferència. Ni un paper a terra. Ni un paper a terra. <laughs> la banda la formen, a més de la Marta, el Simon, el al baix, el Nick a la bataca i el Frank a la guitarra. Us portem al darrer single que han tret un temazo que porta com a títol I'll Sleep When I Dead. Estem, estem absor absortes pel Quinto Trago que s'acaba de produir aquí a Can Capablanca, al carrer Comte Jofre. Espectacular, he, he la vist, gent de, he vist bast tot. bastants tramposos, eh? Des de, bueno. des de l'alçada, des d'aquí la ràdio, teníem una perspectiva que permetia veure sí, sí. com els quintos no es buidaven i la gent feia... És dur, és dur, és dur. No ens enganyem. Però bueno. A més, no és el primer. bueno, pues, <laughs> si continuem aquí a l'equador del programa, eh, anem ara amb més música combativa de la mà del mestre Tecles, que portes guapo. Porto una cançó, Isma, que te la dedico a tu. Són, uh! una, són una banda, són d'Israel, i és una banda que tocarà de, demà al, al Rio Punk Fest. No, el, com és, el Tropical, Tropical, Tropical Rio Fest, que és allà a Ullastrell. Tropical Riot. Sí. Tropical Riot, que sí. l'organitzen els, els antipàtics i companyia, bueno, la penya de Tropical la família Riot. Fra, la família Fracàs també serà. Exacte. Sí, sí. Doncs toca una banda aquesta d'Israel que es diuen Not, Not on Tour, o sigui que no estan de gira, però Curiosament sí que ho estan perquè demà toquen aquí. <laughs> Extret del seu disc del 2019, Growing Pains, Pains, o sigui, els dolors que creixen, porta una cançó que es diu Therapy i és, te la dedico a tu, Isma, perquè és algo que t'agradarà i fins i tot els hi podràs tirar la canya pel punt qui dona. Oh, merci! Merci! Not on Tour, tremenda, tremendíssima, espectacular el temazo que s'ha tret el mestre Tecles de la Xistera. Eh, efectivament, me l'has dedicat i moltíssimes gràcies perquè fa una pinta espectacular la banda i sí, sí, i tant, i tant que enviarem... És que vaig veure el cartell del Tropical Riot, eh, eh, com sempre ho dic malament, el tro... Tro... Tropical Riot. Tropical Riot, sí, ho he dit bé. Sí. Doncs i vaig veure el cartell, dic, a veure qui són aquests, i el Not on Tour, dic, que no em sonen absolutament de res, i clar, des d'Israel, doncs, pues, pues he tan, flipat tan perquè fan un punquillanqui d'allò més genuí, eh sí? la veu espectacular en, de la xavala, anglès, molt sí. guapo, molt guapo, molt bona proposta la del Mestre Tecles, fent les delícies, eh, com ens agrada dir, al pim-pam-pum, i ara em sembla que és el mestre Manolo que tira la seva tercera ronda. La Què meva portes? tercera ronda, sí, mireu. Us porto una banda que abans fora micro hem comentat perquè el Ricky havia estat a un parell de, de bolos aquest estiu perquè per les que no ho sapigueu el Ricky ha estat a totes les festes majors i a tots els concerts de punk sí, sí. De, dels països catalans. No, no aquest... no ha corregut com la pólvora. <laughs> Sí. I us porto un grup que es diu Terror i Misèria, una banda narcopunk eh, nascuda a, a, a Buenos Aires i que, i que ha estrenat disc aquest, aquest però, estiu. Però em sembla que es van mudar d'Argentina i actualment estan, estan afincats per, Barna, no? per aquí i, i la banda es mescla de gent d'aquí i hmm. d'allà. Mm. Doncs tenen diversos discos, però ara això, com us deia, ara a l'estiu del 2022 han tret el, el disc que es diu Rebellion, no? sí? Sí, sí diria sí? que sí. Rebellion, i us porto un, un homònim que és Rebellion, però que ja us he enganxat dos temes perquè el Rebellion és un tema molt, molt curtet, que és com una intro, que surt una veu així com, ah. com ah. en off. Espera, pot ser que es digui Destruyendo y Sembrando sí, el disc? O, sigui, o la cançó? Destruyendo y Sembrando. Això és el disc? La no, cançó. la cançó. És la cançó. Oh, Rebellion, és que ho, ho estic mirant al Mega i no se'n veu bé. Aquí posa, per ordre posa terror i misèria, entre guionets, rebel·lió i després destruyendo i sembrando. Sí, és que saps què passa? El disc es diu Construyendo i sembrando, diria, però Rebelión és com un, una intro que té abans, que no és la mateixa cançó, però que, vale, que encaixen vale. allà molt bé. Vale, vale, vale. I, I també us diré que jo avui volia portar un llibre, però me l'he deixat i, i també la, la, diguem que l'ambient no és com per presentar no. un llibre avui, saps? Llavors ens ho guardem per un altre dia. M'ha passat i, igual i el, amb, amb la Punky Dona. El meu llibre igual. entrava en, en, en aquesta cançó de, de Construyendo i, i Sembrando. Bueno, no m'enrotllo més. Uh, això des de Buenos Aires barra Barcelona, uh, els Terror i Misèria. Som-hi. Mm. monotonía las horas mohosas de lo adocenado, de los resignados, de los acomodados, de las conveniencias, no es vivir la vida. Es solamente vegetar y transportar en forma ambulante una masa informe de carne y de huesos. A la vida es necesario brindarle la elevación exquisita de la rebelión del brazo y la mente. foten una canya aquesta gent que és massa, eh? Sí, sí, tu en, en directe què tal? Bé, bé, és, és, per això deia que li, no només li foten canya al disc, sinó que el directe té un directe guapíssim. Estan ahí hipermotivats a, sobre <laughs> l'escenari, salten a, a, a baix al, al públic i, i canten des d'allà al públic, algo increïble. Ole, ole. Molt bé, doncs... Eh... De fet, tinc una cançó a la recàmera que de casualitat no l'he portat avui, perquè que el directe mola perquè fan uns parlaments i tal, i, i sembla com el seu hit, i vaig dir, aquesta la porto. Ja, per un... ja arribarà. Ja arribarà, ja, ja arribarà, la catarem. Sí. <laughs> Molt bé, doncs si us sembla bé, tenim a la gent de, de les festes majors aquí esperant-nos. Eh, estan a punt de fer, de fer el xupinazo i el pregó. Eh, voleu que donem pas? Sí, donem pas. Tallem la Una, ens demanen que tirem una sí? altra cançó. Venga. Sí. Han d'instal·lar el coet i totes aquestes coses. En, eh, estan, en, eh, estan premsant ara mateix la, la pólvora? Sí, ben fet. Sí, ben sí, fet. sí, sí, sí. no És important. Que no s'estovi. Que no quedi fluixeta, que bueno, si l'apretes massa aleshores explota directament, tampoc ah, és una bona eh, idea. <laughs> eh... sí, temps. Què, què està passant? O sigui, hem de tirar una cançó, penya. Vinga, va. Li toca al Pau... Però abans expliquem què passa el diumenge a la festa major. Sí. Sí? Ten, Isma, tenim sí. temps de tot? Sí, doncs doncs sí. Pues vinga, tenim va, temps de... Sí. Anem al diumenge. Vinga. Oh! Acaben de tirar un xupinasso. Ai, ai, ai. Esperem, ho, ho fem això primer. Vale. Vale, primer la programació. Diumenge, al matí teniu per triar la gincama dels gegants de Gràcia de Sabadell. Després, el taller de boxa amb la gent de l'Obrera. I també taller i competició de Cornhole. I al migdia farem la presentació del festival La Regadora Sabadell i per acabar dinarem plegades amb Rodal.com i els imprescindibles concursos de titius, menjaflams i garrotins de la sèpia verda. I per acabar la nit, bolazo de les Buc, des de Terrassa, eh? aquí la festa major de Sabadell tirant de Terrassa perquè no tenen res més, <laughs> pobres. A veure què passa. oh, oh, oh, és broma, és broma. Que... Per, això, per això rebràs, Bailet. A punt, a punt de llegir el manifest i tascar, tascar. I també boicot. També boicot. Que no venen de Terrassa, eh? No, no, no, eh? no, bolazo, no, no, bolazo. No. I abans de l'hora sopar vindran els van tombats, o els van tombats, sí, sí. Eh, per posar ritme a la nit. Molt, Molt bé. bé. Bon diumenge. Però pues que ara sí, anem, no, a la, an, anem al temilla. Vinga, va. Uh, no me'n recordo on és aquesta, aquest grup perquè no he pogut... Podríem buscar-ho, però mira... Ja Un continent, com a mínim? Sí, uh, a l'altra banda del xarco. Vale. <laughs> Uh, són els TAM, que vol dir ah, sí. Tenemos a Matute. Sí, sí. Matute era un personatge d'uns dibuixos, que era com un poli, i a la portada del CD està una mica amenaçat aquest home. <laughs> doncs, res, posarem una cançó que és el triomfo de la mentira i és que, oh, novedat, però fa falta dir-ho sempre, estem rodejats de mentides, ens intenten intentar enganyar ens continuen intentant enganyar dia a dia perquè és d'aquestes coses que, que els hi va molt bé i, i ens tenen amb, amb ben mansos d'aquesta manera. Així que res, us deixarem amb els TAM i el triomfo de la mentira. Som-hi! cosas que lograr Yeah! Una punk recada. Espectacular, guapíssima. <laughs> Els TAM que hem vist que eren de Santiago de Chile. De, com, com ho va dir la Noé? Santiago... No, no aquest no. era jo amb, el, sí, amb, aquí va ser amb, Santiago de Tenerife. De Tenerife. Exacte. Exacte. és, Exacte. és. Exacte. Sí, sí, sí. Ens hem ficat en determinats jardins que no cal que no cal anomenar perquè no, no acabaríem mai. Que no li poseu des d'aquí un consell Santiago a una persona, perquè posar un nom de Santiago, que al final és Tiago, posa-li Tiago abans de Santiago. És com si diguessis sanisme. No cal, no? Isma i directament. Llavors fas el camí de Tiago. Clar. El camí de Tiago, eh? Sí, és com don. Però és, és Sant Santiago o és Santiago? No, és Santiago. L'únic que ho han ajuntat. Perquè si el fan sant amb aquell seria el Sant Santiago. I coneixeu algú que es digui Tiago? Sí, sí jo el Messi, algú. no? El Messi es diu Tiago? No es diu el Tiago, fill, el Messi. Té un fill que es diu ah. així. Bueno, no sé. <laughs> Hem entrat aquí al, al no futbol no i... Me. Us està quedant un jardí <laughs> sí, precioso. Bé, bé. precioso. Estem a punt de... A tot això estem a punt de, de que arribi l'esperadíssim xupinasso i el pregó popular de Festa Major de Sabadell, la millor festa dels països catalans, visca ah, la Festa Major ale, de Sabadell ale, ale, ale. i visca Santa, Resol Santa Rosalia. Això, com, com diuen els diaris i així, no? com l'opinió dels, dels tertulians no reflecteix l'opinió del programa, no? Perquè el programa no té opinió. Quanto cabrón. Bueno, arriben les Blessed Noise abans del pregó i el, espinazo. Les qui? Blessed Noise. Ah. Blessed Noise és una banda de punk riot girls mexicana de digna i femenina ràbia. Banda que va passar per la nostra secció Punk i Dona, ja fa algunes edicions. Elles són la Arli al baix i els cors, l'Aranxa a la bateria, la Pati i la Dara a les guitares i la Sandra a la veu. Us deixem amb el seu nou single, una gardera que es diu Hey Girl i que sona Catrona. Santos. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs ara sí, l'esperat moment que totes estàvem aquí amb ganes de que arribés. És el xupinazo i és el pregó de Festa Major de Sabadell, Festa Major 2022. Molt bona Festa Major, penya! El pregó està a punt de començar. Atenció, si plau. Silenci, silenci. Sí? Sí, silenci. Alcaldessa, Alcaldessa, em diu el caporal que aquí hi ha més rates que a la comissaria. No s'apropi massa a la finestra. Hi ha molta gent amb clars símptomes d'embriaguesa i sota els efectes de la CUP. Jo em quedaré al seu costat. D'acord, moltes, moltes gràcies, agent robust. Escolta, maca, quan surti on miro? Ho fem en directe per l'Instagram, no? Ai, que bé, tinc 10.000 seguidors. Bon vespre, ciutadans i ciutadanes. Estic molt contenta, estic molt contenta i agraïda al casal per la invitació. Mai havia estat tan a prop de vosaltres i envoltada de tants separates. Ho trobo molt exòtic. Mireu, he inaugurat molts carrers i places, però fer un pregó anticapitalista em fa especial il·lusió. Agent Robust, a quins col·lectius tinc l'honor de dirigir-me? Veig moltes cares conegutis, conegutes, conegutetes, conegutites, o com era? Eh, no ho sé, tira, tira. Bueno, que veig a moltes persones i moltes les tinc fitxades, com les de Justa Revolta, que justes de torxes precisament no van, i que se dediquen a tallar-me el trànsit per fer manifestacions feministes multitudinàries. Sí, sí, sí, sí. També oloro alguns cachorros de la CUP, però aquests anys han estat entretinguts parlant sobre la unitat popular i algo de nous horitzons i alguna coseta així que no tinc gaire clara què és. Ojo, i que també hi ha personatges d'endavant que no saben de què va el seu col·lectiu però estan darrere de cada assemblea i a vides i por haver i que fan veure que aguanten aquests dies però ja comencen a tenir una edat. Imagino que vostè sap que es troba en un casal indepe. Sí, sí, sí. sí, On també s'hi reuneixen molts altres col·lectius, com els dels grandullones del rugby, els hippies del teixit de la terra, els punkis de radiotrama o la seu dels amics de la crida. I també quasi de les 300 sòcies que també formen part d'aquesta plaga. Sembla que el Covid no ha pogut amb elles i aquest any han tornat més forts que mai, organitzant actes com el Quinto, tenía tanto que darte. Ay, gracias, Ona. Tantas cosas que contarte, tenía tanto amor. Sí, gracias, gracias, Reina. Es monofoto. Bueno, i el quinto, i la primera edició del Santa Sardina Fest, que de Sardinia, de sardinada tenir poco, la calzotaja i altres altercados varios. Ah! Vosaltres sou aquells de les pancartetes Santisurf, no? Què no us sembla bé concretament? L'impacte medioambiental? Però sí, total, el Ripoll ja està sec. I pel que fa a l'aigua ja comprarem a Terrassa, total, la pagaran els pijos que puguin permetre's l'entrada. Ja veureu que us sortirà més barat venir un, fer un xapusson que colar-vos de Can Mercet. Mireu, no us queixeu tant, altres opcions era fer un zoo o una pista d'esquí indoor al Jack Center. De totes formes, m'hauríeu d'agrair per donar-vos material per les vostres pancartetes, si no només estaríeu ocupant locals per muntar festes clandestines. Senyora alcaldessa, Permítame que haga uso de la lengua cristiana como buenos españoles para cumplir con el 25% de pregones en castellano y así también dar, dar, a la voz a todos aquellos ciudadanos de Sabadell que sufren y han sufrido los efectos del imperialismo catalán. Gràcies, agent Robús, pel seu servei. Per cert, aquests nous drons que hem comprat fan fotos, perquè m'anirien bé per posar les xarxes a l'Instagram, eh? No els faci volar gaire prop del casal, que encara aprendran a fer tirar l'arc aquesta gent. Doncs bé, no em queda res més a dir que desitjar-vos una bona festa major i que aquest any per fi hagueu acceptat que us esteu fent grans, que la, la segona birra aneu piripis, que la ressaca us durarà fins la diada i que per més que vulgueu la festa diurna no la veureu. Disculpi, agent. Em diuen pel pinganillo que tenim una sorpresa. I és que el millor alcalde, el capo de Sabadell, el més honrat, el més generós, sobretot amb matxa, però sobretot amb el meu amic Manuel Busco, s'ha escapat de la presó per venir a encendre el xutinazo que donarà el tret de sortida a la festa major més popular de Sabadell. Endavant! Vas, que aquests són els diners de les provisions del Sur City. Bueno, ciutadans i ciutadanes, visca la festa major de les barraques i Santa Rosalia! Foren la monotonia i es proposen créixer més, molt més. Quan picant a la porta sembla que ningú s'escolta. Manuel, desgastat transparència impulsats al pacte més ens fan dejuts els uns als altres. Manuel, Molt bé, fantàstic. Després d'aquest pregó i aquest xupinazo de festa major, la veritat és que ha sigut un ben divertit, ben, ben reivindicatiu, com sempre, aquí a, a Sabadell. Hem sortit al pregó, al pregó de, de festa major, al pim-pam-pum. Clar que sí, clar que sí. sí. Han donat un record per la gent de Radiotrama. Sí, clar sí. sí. sí. Molt guai. Pels punkis de Ràdio Trama. Pels punquis de Ràdio sí. A més, amb un to sí, com una mica despectiu i tot he notat. Jo. Eh? No, però està guai. Perquè ho deia, qui ho deia, la, L'alcaldessa? L'alcaldessa, no? Potser, mm. suposo que... Potser el personatge el... que feia l'alcaldessa... Bueno, sí. és, és el que busquem aquí. Sí, sí, sí, clar. clar. <laughs> la confrontació, clar sí, sí. Ens hauríeu ofès si ho hagués dit amb, amb un to agradable, no? Si hagués dit els, els hippies de Radiotrama... Hagués fet mal, hagués fet mal. Sí, sí, sí, sí. Sempre serem els punquers, no donem idees... Bueno, què? Més te tecles, ara, ara vas tu amb la, teva, amb la teva tercera bala? Parlant d'alcaldesses, ara porto una cançó que jo ho sé, nosaltres ho sabem, i els que la canten ho saben, que és políticament incorrecte pels termes que fa servir. La cançó es diu de Carapolla, sí. i clar, aquest, aquesta paraula carapolla, doncs, bueno, ja sabem que no és molt políticament correcta, però ells mateixos ho, ho saben i en parlen durant la cançó si ja és així. No, I de fet I... la gent se l'ha fet com seva, no? aquesta, aquesta consigna. Jo, jo tinc col·legues que sí, han posat sí, sí. mogudes del mei de polla i estic d'acord que el, el, el mot seria millorable, però el, el, el que vol dir li diuen en un gusanito, que és un gusanito. Exacte, que, exacte. Vull dir que... Exacte. Bueno, doncs això, porto una banda madrilenya que es diuen Activos Tóxicos, i extret del seu disc del 2021, Gran Cunyau <laughs> 2. molt, molt guassons, eh, aquesta Molt guassons, ja veureu amb la lletra de la cançó. Molt guassons i això, porto el temacle, perquè no té un altre nom, Almeida Carapolla. la puerta de Alcalá con la piñata de forma y los ojos pequeñitos y juntitos. Jo l'he... Es podia dir més alt, potser no es podia dir més clar, però, però ho, ho han dit. No està bé jutjar la gent per la seva aparença, però Almeida, carapolla. Més, més tonto que una sabata, també podríem dir. Eh. Bueno, mm -hmm. què farem? Sí, podríem estar un rato... <laughs> sí, sí, sí. Seria, seria llarg. Sí. Molt bé, després... Bona troballa amb aquest a Concarrada mola, amb toques d'escà. Ahí està, a mi sí. m'ha molat això. Era prou, el, el ritme... prou eclèctic, no? Sí. Jo m'imagino un, uh, en concert i estan anant amb la puncarrada de cop, pam! Canvien a l'escà i, canvien a l'escà i el pogo que es forma allí sí, ha de ser sí. increïble. I a Madrid aquest, eh, uh. aquesta tornada, no?, que es diu Sí, perquè ser espectacular. Potser la Bisbal, per exemple, no, no triomfi tant. A la Bisbal, el Mei de Carapolla igual no té tant. No, té tant ganxo, però no bueno. No, oh, espera, que potser hi ha algú que es diu el Mei de... i no sé. és un terratinent. Clar, a vegades aquesta, les casualitats no existeixen. Esteu buscant, esteu buscant jardins. <laughs> És, necessitem els nous jardins, perquè els vells els hem trepitjat sí, molt ja. Sí, sí, sí, Haurem sí, de reciclar el llibre de jardins. Ja estic d'acord. <laughs> molt bé, doncs després d'Almeida Carapolla, que ha posat el mestre Tecles, ara és el torn del mestre Manolaken. Uh, doncs sí, penúltima quarta, ronda, eh? quarta bala us porto als Discordia, una banda de crust Grind des De, des <laughs> clar. I d'un tema del disc que no me'n recordo com es diu, però que va sortir fa, fa molt poquet, us porto Cruz, la cançó que es crust diu... Gran, crust, crust Grind. Crust Grind. Del 2022, ho ten... O sigui, aquí. És, però crec que és l'estil, eh, el que diu. Crec que no és el... el ah, el, podria ser, vale, vale, vale, vale. O sigui, el disc es diu diferent. Vale, vale, Com que no vale. sabem, podria ser el primer homònim de la nit. Sí, podria. Li podríem dir crash, punk, hardcore, no sé què. Vull dir, ho podem ficar tot allà. Tralla. aquí de la Seria un crustònim. Sí, un minut 18. Eh, I el tema en qüestió es diu... L'àlbum, un minut 18. L'àlbum, sí, sí, sí, són 20 temes, 20 <laughs> temes, un minut 18. La cosa de dos segons per tema? <laughs> Sí, sí, els podem portar a, a tocar en directe què aquí. Fa, al... Què fan, l'abecedari? Sí, sí. ¿Cuánto cabrón? ¿Cómo estem, eh? Aquí sí, amb el xupinasso, sí, sí. Se busquen, se busquen. el pregón, no sé què, estem aquí. Intentem anar a buscar birra i no podem perquè a cua, això... No ens havia passat no mai. No hi ha manera, eh? Mai. Igual si va l'Isma amb la samarreta del pim-pam-pum, el deixen passar, se li obre com a Moisès, saps? Entra, entra al Bar i se li obre una canal allà i entra no, no. directe cap a la barra. No, no, és, és, és així. Dius o sigui, que és una emergència i ja està? I entro a dins de la barra. O sigui, jo moltes vegades, eh, quan no estan o estan fent altres coses, entro a dins de la barra, m'agafo les birres i... Sí, sí, es fa, es fa un bocata, no sé què, <laughs> i, <laughs> tranquil·lament. Com de, on són les anxoves? Com de, com de la família. Sí, sí. Bé, bé, Som de la família. És sí. que escapa. Bueno, el tema en qüestió es diu Bombes de ràbia. Xavi, hi Enxufa. Enxufa. bèstia. I Manol, ja ho tenim, ja ho tenim. <laughs> S'estava arrencant amb la següent, eh? sí, sí, sí, sí, és que, és que crec que vaig baixar el disc mm, sencer, que mm-hmm. com dèiem durava dos minuts i vint, i, el vaig tallar. <laughs> corten, corten. corten. Au, au 18, eh? Corten, por favor. <laughs> Mare meva, espectacular la despentinada del mestre Manolaken, destrossant els ciments i el poc que queda aquí a Can Capablanca, que ja comencen a anar totes una mica peripis, diguem-ho, és festa major i s'ho estan prenent molt en sèrio. Sí, sí, sí. I, bueno, i Quintos tragos seguim. pel mig mm, es noten, eh? Sí. Mireu, si us sembla bé, acabem amb la informació de, de la Festa Major de Sabadell, que l'estem donant durant tot el programa. Ens faltava el dilluns. Sí. Molt bé, doncs del dilluns, per acabar les barraques ja, es eh, agafarem forces amb un vermut musical a la barra conjunta. I a la tarda sabrem qui serà el Saballut o Saballuda de Ferro del 2022 uh. i un cop acabi al Castell de Focs ens acomiadarem de la Festa Major d'enguany amb la música d'Hotel Cochambre i bona festa major i visca les barraques, penya. I visca Santa Rosalia. Visca. Wow. <laughs> No, no sé qui és la... No, ni jo, la però... Rosalia és la cantant aquesta, que sí, és d'allà, sí, sí. de Sant Llorenç d'Hortons. Jo de Sabadell quan deixo la Santa, ah, no, Salut, la, la Santa Salut. Però... De Sant Esteve Sarrovires. Sí, Santa Santa i tiro perquè... Però és més guai la Santa Salut que la Rosalia, estarem d'acord, no? Però les festes d'aquí les fan per la Rosalia. Sí, Santa Rosalia. Va. Jo no sabia que tocava a Tokyo Hotel, a Sabadell. Tokyo Hotel, ¿toca? Hotel... Hotel Cochambre. Hotel Cochambre. <laughs> Tokyo Hotel, Hotel Cochambre. Hotel Campanile, sí. Digo, ¿quién toca? <laughs> Tokyo Hotel. La banda del coche rojo. Sí, sí, sí. Toquen, toquen bona penya. Jo, mira, deixeu-me que des del Pim Pam Pum reivindiqui... A veure, explica. Sí, sisplau, sí. Deixeu-me que reivindiqui que són punquis, com bé han dit en la pregó, i, i aleshores eh, estem una mica cansades, per què no dir-ho, que sempre que fan un concert guapo punky el posin el diumenge, que la gent que no treballem a Sabadell no podem venir. Seria molt guai que ho passessin a dissabte. Gràcies. L'altre no, no. és, Isma, des del sindicat, reivindiqueu que el dilluns de, fet, de barraques de Sabadell feu festa. Clar. Jo, yeah. jo, si fos tu, ho comentaria a una assemblea de No és la capital dels, dels països catalans en general. Tanta doncs capital. De ser sí, sí, tanta història que què? Si tanta capital no teniu prou poder per fer un dilluns de festa? Sembla mentida que m'ho diguis tu, Manolo, perquè tu vens a Barberà, tio. Tu que vols que digui I a Barberà, a Barberà, a, i, a, sigui. i a Barberà el dilluns és festa. Però com defenso jo que a Barberà es faci una festa de Sabadell? Tu quieres que me rajen, tio? Bueno, no, no, no és possible, no és possible. No és possible, jo això no ho puc defensar. Es pot demanar tot, es pot demanar tot. Festa a tot arreu. Demanem la lluna? Els dilluns festa, en general. Sí, festa a la teva festa. Sí. Festa dilluns. No. Mira, jo demanaria mm, tots els dilluns festa. I si el dilluns et lies molt, que el dimarts sigui festa també. Clar. Des d'Austec... Justi és justificada. Jo sí, sempre totalment. he vist un, un 3-4 bastant clar. 4 correm, 3 descansem. Això seria ideal. Per tothom, eh? Això estaria molt guapo. Però bueno, estem, estem lluny. Bueno. <laughs> Per o no mantenint salaris, eh? Sempre. Sí, sí, sí. sí o, o pujant-los. Sí, sí, sí, sí. Bueno, si es pot, si es pot, per què no? Bueno, què? Eh... I després, després de la secció sindical del, del programa... De puta, estem solucionant el món aquí, sí? conversa de bar, 100% sí, sí, sense de, cervesa. De fet, faran vaga ara els professors. Ara? A, ah, no ho sabem encara, però, però hi ha una vaga convocada per ja això de, del dilluns de festa de, de Sabadell. Clar, home, és que és sí, just, és però... Que és i, I espero és que, que es mobilitzi tot Catalunya eh, per, perquè Sabadell sí, sí, sí, sí. ho obtingui, perquè és la capital, capital, no? A Terres no. de Ponent... Bueno, ja, països catalans, en sens, no? Em dius? Ah, sí. I del món de, en general. De Salses a Guardamar i de Fraga a Mahó. Ai, ai, sí. Sabadell, sempre. Bueno, allà, està per allà. <laughs> Si us sembla bé, donem pas al mestre Pou, que té alguna cosa entre sí, mans. Sí, jo crec que la gespa ja està ben tallada. <laughs> ja, ja pot... Vaig passar per salses. Ja pot entrar el Pau. Sí? sí eh? Ah, sí? I què? Per acabar-ho d'adobar. I... Eh? I ja, havia maionesa. I, i el, va sucar i pa. A Acoso i derribo. Això se li diu a acoso i derribo. Basta si prou pa per sucar. És que no paren de venir, no paren de venir. <laughs> I no paren, eh? Són molts jardins acumulats to durant tot l'estiu. Sí, clar, sí, clar, clar. Un mes... Veníem, veníem de lluny i ara ara és quan surt tot. Clar, clar. I hem trigat molt a arribar, perquè sí, veníem sí. de lluny. Sí. Anem, anem lentes perquè anem lluny, també. Sí. Molt bé. Bueno, doncs... què? Ah, i vaig jo. Sí. Doncs... <laughs> bueno. Com vulguis, eh? Posarem una cançó de Corrupt Vision, que crec que és el que tenim aquí, la visió una mica corrupta, o almenys alterada. Els que portem ulleres, segur. <laughs> I els que I... no, també és una banda... Hem posat alguna cançó ja, és més de, de com ho vam dir, crack rock steady, d'aquesta eh, sí. Eh, secció més eclèptica. El que passa que aquesta cançó concre concretament, uh, com que ara la RAE accepta tot el tema de croquetes de totes les maneres, concretament, um, no té gaire eclepticisme, però bé, és igual, la cançó... És més fosca aquesta. És més fosca, es diu Black. <laughs> es nota que, que ho té, eh? ho té, però sí, sí. la clava. Ho, ho clava. bé, aquesta vegada deixeu, Deixa, fet un comentari de qualitat. Que ho, ho lligat bé. <laughs> no com el 80% dels comentaris dels últims 5 minuts. Hem de dir que és un nou tertulià que hem fitxat aquest any i que, que dona qualitat al programa. Muy professional. <laughs> doncs posarem la cançó Black de, de Vision i d'aquesta cançó... Eh, una mica més en sèrio, parla doncs d'un col·lega familiar i, i que li diu que, que no, que no es tira les drogues, que deixi l'agulla, que, que això no, no ha d'anar així, que, no way. que ha de ser més fort que això, que estem aquí totes per ajudar-los i que, que no és una elecció, no és uh, una addicció, és una malaltia. És una putada. Matxutet no. Som-hi. Oh, oh, oh. Quin crit que ha fet el mestre Tecles fora de micro, eh? Sí, eh? Sí, una mica més hi entra. I hauria superat el que estava cridant eh, jo... a Corrupt Vision. <laughs> jo no m'he quedat, però segur que sí. Jo pels que portava els auriculars. Sí, jo igual. <laughs> Molt bé, doncs tremendo, tremendíssimo el tema Zarrangano. Corrupt molt, molt eclèptic, com, com bé anunciaves. No, jo I... deia que era poc. Bueno. I alguns altres deien eh, que era post, post poc. Pues poc. Pues poc eclepticisme. Jo crec que postaven una mica el rato que els he escoltat, perquè la sí. resta estava pillant birres. Que has aconseguit cervesa, que t'obeïm. Sí, que és molt, molt, que és molt on Diego que està, està Can Capablanca a petar, diguem-ho. Fa, doncs... fa molta patxoca al casal, ple de gent per la festa major de Sabadell, que han tingut el goig i el ple d'oferir-vos el, el pregó i, i també el xupinasso. I bueno, i eh, seguim amb més música, us canviaré una miqueta el registre, ja veureu. Vinga, va us he, us he copiat. Jo quan veig que una idea és guapa, doncs mm, me l'apunto i, i més d'un cop alguna de vosaltres heu fet allò de última, no posar-la super, super ràpida, sinó, sí. sinó baixar-la. I mm -hmm. és una idea que em va quedar i que, i que avui per primera vegada tiro, a veure què us sembla. Us porto pizu. Erpizu. Ui, sí, per oh, acabar. Benvingut. Me'n vaig amb Erpizu, aquest genial cantant de flamencore, amic nostre, el genio de Chiclana, un màquina de militant, de músic i de persona que ha tret el seu quart treball d'estudi, La telaranya tejiendo redes. És brutal. És brutal. A més a més, eh, ens va fer arribar unes còpies per correu. Moltíssimes gràcies, Pisu. I, I us portem un temazo que porta com a títol Derecho a definir i sona així de bé. Nunca, nunca, nunca me verá. Seguía la masa, nunca, nunca, nunca me verá. Con bandera blanca, nunca, nunca, nunca me verá. Que era la patria, nunca de mi boca escuchará. Que la tierra plana, nunca me voy a identificar. Pantan una barra que nunca me voy a creer jamás. Lo que en la tele salga y no seré el perro del amo. No me yo no acato y hace tiempo ya que estoy con el de José. Lo Los que opinen me da igual, lo canto bastante claro y otra vez vuelvo a rema Y otra vez para loco, nunca los maderos cargarán. En barrio facha nunca me verá volver a tocar. Con gente sentada nunca, nunca te querrán contar. Que son los que mandan, nunca, nunca, nunca me podrán cortar la ala libre. Y yo nació para ser libre que por mí nadie decide y yo no necesito un líder libre y tú has para ser libre y del poder nunca te fíes y no queremos que nos guíe lo siento pero no quiero esa vida, sueño con la rebelión. Voy a vivir la mía sin temer al lobo pero No aguantar elecciones del que nunca se movió. Mira qué solidario ahora soy todo. Ahora soy todo. Mirando por lo tuyo y que tengas salud. Nunca te importó nada la muerte del sur. Allí ya llevan años arrastrando una cruz. Y ahora me viene hablando y hablando del bien común. Mirando por lo tuyo y que tengas salud. Nunca te importó nada la muerte del sur. Y allí ya llevan años arrastrando una cruz. Arrastrando no interesa nadie, de busca un remedio para curar virus del hambre ni a lo poderoso, No interesa a nadie, de busca un remedio para curar virus del hambre ni a los poderosos. Mil gracias a Mick por, por habernos mandado este la telaraña tejiendo redes, espectacular el nuevo trabajo de, derpizu Mil gracias a Mick. Ya sabéis que ya sabes que desde Pim Pam queremos mogollón y, te apoyamos a muerte. O sea que todo lo que hagas y, pronto entrevista aquí para presentar el nuevo trabajo. Claro que sí. Cosas Amrat, bueno, ahí, ahí en la línea, no? Sí, con total que fa no fa, no fa más eh. es es pur como siempre, es combativo como siempre Es alegre como siempre, bueno, es un máquina El Pizzo és un màquina, clar que sí. <laughs> S'acaba aquesta edició, encara queden tres temilles, el següent el tira el mestre Tecles per acomiadar-se. Què portes, guapo? Doncs igual com he començat, que estava rascant a, dins dels arxius de la mm. plaga mm -hmm. Do It Yourself, doncs porto un altre grup que crec que no ha vingut aquí al Big Man Pum, són els Nus, de Barcelona. I els donem la benvinguda, clar que sí. No han vingut, però jo els tenia allà a la recàmera. Ah. Jo quan ho he vist al Mega he dit, mira el Ricky. Ah, mira, ah, és que és? N... Tenia... una bona merda aquesta gent, eh? NUS amb diaris i o alguna no? En principi no. Mm, crec que no tenen diaris i que és NUS. NUS. Sí, podrien Almenys... ser de Madrid, però se llamarien Nudo. <laughs> sí, no? sí ben vist. Si fossin de Madrid. Doncs aquesta gent ha fet una cosa ben curiosa. És un, un disc de set cançons que es diuen dilluns, dimarts, dimecres, dijous, i la que jo porto es diu Diumenge. Olé. El disc d'aquest mateix 2022 es diu 7 dies, eh? guinyo, Vaya, guinyo, eh, eh? sí, sí. 7 dies, i llavors la duració del disc, 20 minuts i 27 segons. O sigui, aquesta cançó és un septòmin. <laughs> Septomin. És un septòmin, sí, sí, ho té tot, eh, aquesta. Sí, sí eh, eh, tal. Perquè és una setena part d'homònim. És un septòmin. I un, un septòmin. i un setmanal anònim, també. <laughs> No, no, això, em això és així. el cap, eh? O sigui, amb, ja, ja, ja, ja. amb aquest homònim... Acabes d'introduir un, sí. una cosa... El, el, que... A més el, el que havíem arribat i aspirat era el repòquer, no?, d'homònims. Ah, repòquer d'homònims, quatre. Septomin m'estalla el cap, sí, sí. Estic d'acord. Sí, mai hem arribat que a que, a que els components del, del grup es diguin com el grup, eh? Això estaria guapo, també, eh? <laughs> Això seria molt, tio. <laughs> Banda en eco. En eco a la bataca, en eco a la guitarra, en eco a la voz, en eco al bajo. Hòstia, es eh. pot eh. eh. Des d'aquí fem una crida al País Basc. Eh... Imagina't, eh? O que si us dieu Penseu. igual, feu un grup. Un grup <laughs> Los Manolos, que... per exemple. Los Manolos. Ho vam fer fa temps i... A, a veure si són capaces de fer el que han de fer. Deixem de dir-li a la gent que ha de fer, pobreta. Que facin el que vulguin. I nosaltres què hem de fer? No ho sé. A veure, jo estava presentant una cançó. Sí, sí, sí. <laughs> D'una banda que es diu Nus, la cançó es diu Diumenge, està del disc 7 dies, 20 minuts, 27 segons, i que és una mica eclèctic perquè cada cançó, o sigui, no és tot, tot un disc amb el mateix estil i tal, sinó que va variant una miqueta. I a mi m'ha agradat aquest diumenge, així que us l'he portat i gaudiu-lo. Som-hi. Som-hi. <laughs> cràter tallat tot d'una peça. I vos dieu que hi haurà lectors que potser us trobaran massa carca o massa clerical, d'altres que us trobaran massa d'esquerres, els altres massa de dretes. Uns altres diran que no sou ni carn ni peix. Vos quin dieu de tot això? Home, que sóc. Potser sóc una mica de cada manera. No ser som eclèctic amb el meu caràcter. Ai, ai, eclèctic, com nosaltres. Que bona, <laughs> que bona, mestre Teclés. Molt bé. Doncs... Amb això acaba el programa d'avui. S'ha quedat una tarda magnífica, eh, aquí a Can Capablanca amb la Festa Major i els temes zaranganos del pim-pam-pum. El pregó, el quinto trago d'aquí baix... Els jardins... Els jardins, els jardins. Sí, que han, sí, sí, sí. han caigut uns quants. Sí, sí, sí, sí, sí. Coses que no sentiran els oients que escoltin el podcast perquè ho retallarem, perquè però, però ha sigut directe. divertit tot plegat. <laughs> Molt divertit. Ens hem passat d'allò més bé i, i toca la fi aquest, aquesta edició 427, no ens equivoquem. Primer programa de la 14a temporada, edició 427, programa especial amb la lectura del pregó popular i el xupinasso de la Festa Major de Sabadell. I això, com hem comentat al principi, aquesta festa major feminista, popular i combativa, lliure de violències masclistes, la nit i els carrers són nostres. Sí, contra aquells que volen una ciutat dormitori omplint places i carrers. Torna la festa major, torna la Sabadell combativa. Per unes festes populars, per la ciutat, retrobem-nos als carrers. La nova normalitat som nosaltres. Amb això i un parell de temazes ranganos que porten el Manolo i el Pou a la, a la recàmera, ens acomiadarem. Què, què porteu, família? Doncs mireu, seguint amb la tònica de les, de les Aquelarre, des de, des de les Canàries us porto als Tenso, que ara mm. durant l'estiu han tret un, un nou tema, Bo. que es diu Vacaciones en Canàries, que està dedicat a la gent que resisteix contra el projecte Cuna de l'Alma en la acampada del Puertito de Adeje, una zona natural d'espècies protegides que l'alcalde Fraga va vendre a una empresa belga perquè fes un macroprojecte turístic Eh, podeu seguir a les xarxes mm, socials la, la plataforma que està intentant salvar eh, tota aquesta... Eh, Projecte? Aquest, sí, bueno, com, en contra d'aquest mm -hmm. sí, aquest espai mm -hmm. na natural. I això, els Tenso, vacacions en Canàries. Molt bé. I per acabar aquest primer programa de la 14a temporada, que es diu k 14 serà, estarem amb el K14, em sembla que uns quants cops, eh, aquesta temporada. Bueno, si no, jo m'encarregaré... I tant, i tant. No ho dubtem, no ho dubtem. doncs posarem una última cançó per aquest programa uh, des d'Argentina amb un... Eh, Quants viatges a Argentina avui? El Manolo 2, tu un altre? Sí, amb, eh, amb un grup que es diu Atropello. Bé, es diu Atropello! Atropello, amb exclamació. exclamació. Ho afirmen de manera afirmen, imperativa. Home, i tant. Atropello. Que, bueno, ja avisa, qui avisa no és traïdor. Per és tant, avisado. Ei, que jo atropello, ja està. <laughs> doncs aquestes companyes el que fan és tralla de la bona, la veritat és que tenen... Fa un temps ja que van treure CDs, però eh, molt interessant el que feien, i posarem una cançó que es diu D'on estan nuestros sueños? que bàsicament pues, parla d'això, de, de que no podem parar de somiar, perquè uh, vaig llegir, per exemple, poesia fa poc de Guillem Viladot, que és un, de, un poeta català de, de de, de Ponent i, i de Gramunt, això, directament. Ah, amigo, molt bé. I el, hi havia un poema que em va fer molta gràcia que deia, si et lleves molt d'hora, molt d'hora, molt d'hora al matí i a, arribarà un dia que, que et despertaràs quan te n'hauries d'enllitar i deixaràs de somiar. Per tant, Joder. també és bastant interessant de no perdem el somni, si us plau. Que guai. Sí. Mm. Em mola, em mola el concepte de no perdre sí. els somnis, eh, també reforçat amb el tema de, de la son, uh mhm. -huh. d'estirar-te de, al llit i dormir. Acabes de fer un llibre combatius express? Sí, molt xulo, molt xulo. <laughs> No, doncs molt bé. Això, ¿Dónde estan sí. nostres fenyes? Jo he de dir que quan tens criatures això és relatiu, eh? Sí, sí. tot, tot, tot, tot es, es relativitza. Eh que sí, sí, Manolo? Sí, sí, tant. Per experiència. Sí, sí. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses arriba a la fi aquesta edició 427 especial Festa Major de Sabadell, especial Xupinazo i especial Pregó de, de les Barraques. No sé si volem afegir alguna també, és família. Que... És que la festa major! Que hem tornat? Sí. Hem tornat, no, no hem marxat mai perquè no. eh, jo un, un, una cosa que valoro molt del Pim Pam Pum i que la, les persones que tinc al meu voltant valoren molt és que seguim, és sí. que portem 14 temporades i, i no ens ho pensem, no tenim no, no. un debat al juliol, hòstia, farem una nova que temporada no, que, que, que això a, a les ràdios eh, mainstream sí, eh? passa, no? Sí, és com, passa, eh? S'ho bueno, planteja. Hi ha programes que, que no duren. Vull bueno, dir... Aquí és que, quan tornem? Clar, clar, clar. Sí. Quin dia tornem? El Riqui ja ficant... Bueno, jo ja he ficat les cançons, eh? Quan, quan, quan vulgueu... Tornem, no? <laughs> sí. Va ser és un, és un no parar. A, mi, a mitjans no parar. de juliol ja estava posant cançons. Sí. No, però això ja ho tenim institucionalitzat, sí. no? Sí. O sigui, quan xapen eh, l'últim parasol és l'últim programa, sí. abans de l'estiu, i el, per el xupinasso, mm -hmm. per festa major, tornem. Sí, sí. sí. sí. Però això, que és un goig, perquè hi ha molts projectes jo crec que tots hem tingut projectes a la nostra vida que han tingut un, un final i aquest sí. la veritat que jo no li veig cap final no, no, no n'ha de tenir necessàriament no. Vull dir que al final la cosa pot passar al llarg dels anys s'ha anat renovant, reinventant sí. renovant tant el, el programa mm -hmm. del, com el fem, fins i tot la gent que hi participa mm -hmm. no? sí. hem anat rolant penya mm -hmm. és viu, I... és viu és viu, sí, sí i ben viu, clar I, que i sí. I així seguirà. I tant, I tant. Sí. Molt bé, doncs amb aquestes dues cançonasses, com deien, acaba aquesta edició 427. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. És un plaer cada vegada que us hi poseu. Sou el motor i el cor que fa batacar el pim-pam-pum. No ho deixeu de fer mai. Com sempre diem, família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta! Sí.